بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكا هلا الله ذو لشانه إما كا السلامة السلام الله فتنك محمد عليه الصلاة والسلام برقى براشو يتين يسات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرت سلام عنا شبرات بروفيس الدعية سوى الدبر إن كل شمهورت كل كوريس أمر لي إما أود جيبوك Tako da vidimo kakvu korist umrli ima od nas živih. Bojim profesor. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa habibuhu wa rasuluhu wa ba'd. Hvala Allah gospodaru svih svjetova, neka je i selam na zadnjih Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i na sve ashabe. Draga braćo i poštovane sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Naša današnja tema o kojoj ću pokušati nešto da vam za Allahu Đelešanuhu pomoć kažem, je, kako je brat rekao, korist koju će umrli imati od živog. Nažalost, e, svi smo otprilike mi svjedoci da postoje dvije e, otprilike dvije skupine ljudi koji idu u krajnosti. Jedna radi za umrle ono i šta treba i šta ne treba, a dok druga, apsolutno skoro možemo reći, da ništa ne radi za umrle. Pa ćemo pokušati znači, malo o tome nešto da kažemo. Znači u ovom predavanju ćemo reći, spomenuti stvari od kojih će umrli uz Allahu Đelšanu pomoć sigurno imati koristi od živih, a isto tako spomenut ćemo stvari, od kojih sigurno neće imati koristi od živih. A isto tako ćemo se malo i stvari, stvari oko kojih se islamska, priznata islamska ulema razišla. Prije nego što počnem znači, govoriti na tu temu, želio bih da vam napomenem neke stvari. A prva je da čovjek već za ovog svog života treba da uradi ono što je u njegovoj mogućnosti od dobrih djela. I nikako se ne smije osloniti da se poslije njegove smrti neko nešto uradi za njega. Dakle, ono što je u stanju da, da uradi za svog života čovjek treba da uradi. Drugo je za priliku, za dobročinstvom prema drugima, a posebno prema svojim roditeljima mora da iskoristi i treba da iskoristi još dok su oni u životu. Isto tako ne treba se nada da će nešto uraditi poslije, njihove smrti, jer ne znamo hoće vam to Allah Đelešanuhu omogućiti. Treća stvar koju bi želio da, da se ukratko napomenem i skrenem pažnju na to jeste da briga o o vlastitom onosjetskom statusu treba da bude ispred brige o bilo čijem drugom statusu. I postizanje vlastite onosjetske sreće treba da bude ispred, znači, tuđe sreće. Znači, moramo voditi prvo računa o sebi i o svojim sevapima, ali isto tako ne smijemo biti škrti kada su u pitanju, kada su u pitanju drugi. Jer kao što znate u, u Koranu, Hadisu, znači govori se rabbi kfirli, voli valide. O, Bože, oprosti meni, a onda znači mojim roditeljima. Prvo si ti, pa onda tvoji roditelj. Isto tako kad, kada, je, kada je žena došla i pitala poslanika da li da obavi hađ za svog oca. Prvo je pitao jesu obavila za sebe. Znači, pa kada je odgovorila da jeste, e onda je rekao, onda možeš obaviti hađ iza, dakle, svoga posla. Znači, uvijek smo, trebamo sebe da stavljamo u prvu poziciju. Znači, da uvijek mislimo prvo na sebe, a onda, kad je u pitanju, ahiret. A onda, na druge, normalno ne smijemo biti u tome škrti. <clears throat> Sada ću spomenuti, znači, neke stvari od kojih će umrli uz Allahu Đelešanuhu pomoć sigurno imati koristi znači, na onome svijetu od živi. Prvo, znači da krenemo od kako preminuli, znači umri. Od tog momenta. Prvu stvar od koje će sigurno imati koristi umrli je oglašavanje dženazi. Znači prvo je oglašavanje <clears throat> dženazi. Zbog čega? oglašavanje denade kako bi se što više ljudi skupilo na to dženazi. Jer je poslanik Alehi Selam u hadisu rekao nema muslimana koji umre pa u dženazu klanja 40 ljudi. Znači pa mu dženazu klanja 40 ljudi koji ne čine širk Allah, Đelšanu, znači muslimana, a da Allah neće primiti njihovo zauzimanje za njega. Znači vidite kako je važno da se dženaza razglasi i da kako bi pozvali što više što više ljudi da prisustvuje dženazi razmetri. Jer vidimo, poslanik Ali šalam kaže, ako prisustuje 40 ljudi, pa više, znači sigurno će Allah Đelešanu primiti njihovo zauzimanje za to rahmetli. Znači, to je prva stvar od kojeg će od kojeg će umrli imati sigurno korist od onoga što živi radi. Druga stvar, isto tako koja bi se trebala obaviti prije ukopa je vraćanje duga koji je imao rahmetlija ako ga je imao. Znači vraćanje duga. To bi trebalo znači, da, da, uradi njegova familija i njegovi nasljednici a govorili smo, kad smo govorili o, o Ferajdu, o nasljednom pravu, govorili smo koje su dužnosti njegovog imetka, pa ako nema, da to ne ponavljamo. Znači, to je veoma bitno da urade prije samog ukopa. Zbog čega? Znači, prenešeni su brojni hadisi, a jedan među njima je da je poslanik Alej Selam došao na dženazu. Pa je, pa je upitao imali li ovaj čovjek je li ostao kome je dužan. Pa su mu rekli, jeste Boži poslanice, ostao je dva ili tri dinara nekom čovjeku duga. Pa je poslanik Alehi odbio da klanja dženazu tom čovjeku. I nije htio da izađe da klanja dženazu sve dok Ashab Katare, radi anhu, nije rekao, Boži poslanice, ja preuzimam na sebe njegov dug. Tek kad je on preuzeo njegov dug, poslanik Aleyhi Selam je izašao i predvodio Znači ovo je isto jedan bitan moment i ono, ono, od ono čega će sigurno umrli imati koristi. A to je znači da vratimo dug koji su oni bili dužni na ovom, na ovom svijetu. <clears throat> Treća stvar koja je isto vezana kako za dženazu, tako i pos, tako i za ukop, tako i za poslije ukopa, a od, kojeg će umrli imati, inša Allah, za Allahu, za pomoć, sigurnu korist od živog, to je dova za umrlu osobu. Znači, umrla osoba će imati korist od dove živoga. Otuda je veoma bitno da prilikom klanjanja dženaze ili nakon nje proučimo neku dovu za umrlog. Dokaz za ovo nalazimo kako u Kur'anu, tako i u hadisu. U, u prijevodu značenja sure El Hasru, desetom ajetu, Allah Zalšanhu, dakle u prijevodu značenja, kaže Oni koji poslije njih dolaze govore Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla. A to je znači oni koji su živjeli prije nas i koji su već preselili. Dakle, isto tako nalazimo mnogo hadisa u kojem poslanik traži oprosta za umrle, pa u jednom hadisu traži oprosta za Ebu Selemu. Isto tako dova koja se uči, koja je došla po sunnetu u hadisu, koja se uči u samoj dženazi. Spominje se rabbi fir, rabbi Znači, miluj mu se i oprosti. Znači, od toga će umrli, znači, tokom same dženaze imati koristi, a isto tako prilikom ukopa. Poslanik Alehi Selam je rekao i sad Tražite oprosta za svoga brata, dakle prilikom ukopa, zato jer se on sada ispituje. Znači dolaze mu meleki i postavljaju mu ona pitanja. I od toga, od te dove će on imati, znači, koristi na, na budućem svijetu. I mnogi drugi dokazi. Četvrta stvar od koje će umrli imati uz Allahu Đelešanuhu pomoć koristi od živih jeste upotpunjavanje neizvršenih ibadeta, poput hađa, posta i tome slično. Znači, ako je, ako imamo čovjeka, umro je, ili ženu, umro je, a nije obavio hadž bio je dakle dužan da obavi hađ, nije obavio hađ, njegovi potomci trebaju za njega da obave hađ i od toga će on imati koristi. Isto tako za post. Ako je bio dužan da posti, pa, ga je, pa preselio, a nije napostio to. Preselio je poslije, na primjer, Ramazana ili u toku Ramazana, a prošlo je nekoliko dana, znači Ramazana koje je bio dužan postiti, isto, i to se treba za njega i to se treba za njega napotiti. Dokaz ovo je hadis u kojem, je jedna žena upitala poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahov poslaniće, majka mi je bila dužna postiti, postiti mjesec dana, pa hoću li ja to nadoknaditi za nju? Poslanik sallallahu alaihi je odgovorio posti za nju. Pa je ova žena nije se zustavila na tome nego je dodala. A hoću li obaviti i hađ za nju? Znači dodala je pitanje, još jedno. Pa je poslanik sallallahu odgovorio obavi i had za nju. Znači vidimo da će od, od ovakvih stvari umrli imati uz Allahu Đelešanuhu siguran e, sigurnu korist. Znači da vam ne, navodim glavno ove hadise koje, koje vam navodim, to su Buharija ili Muslim, znači da vam ne navodim se svaki hadis ko, koga bilježi. Sljedeća stvar od koje će, od koje će umrli uz Allahov Đelšanu pomoć imati sigurnu nagradu jeste dobro djelo njegovog djeteta. Znači dobro djelo njegovog djeteta, sve što dijete uradio, od djela ide u prilog umrlim, umrlim roditeljima. I oni u tome imaju, dakle, nagradu. A djetetu se ništa od telapa ne umanjuje. Znači, brojni su dokazi za ovo koje bilježi Buharija i Muslim i ostali, dakle, muhadisi, u kojima ashabi pitaju poslanika, Boži poslanić, ako uradim to za, za majku, za babu, hoće li imati seva? Ako pa poslanik kaže hoće. Ako uradim to, hoće li imati Ako pa Poslanik kaže hoće. I tako dalje. Šejh, šejh Zibrin, poznati šejh e, koji živi u ovom, u ovom vremenu, kada govori o, ovoj, o ovoj temi, navodi mnoge stvari koje djeca koje, koje djeca mogu da urade za za svoje roditelje. Sljedeća stvar, hoćemo li ponoviti ovih pet stvari ili da nabrajamo je? <laughs> da se malo, da malo, ukratko da Da malo utvrdimo gradivo. Može. Može, a neko osim ovog brata se zapisivo ponoviti ovih pet stvari. Šta smo rekli koja je ono bila prva? Oglašavanje dženaze. Oglašavanje nas vraćanje duga, pa onda... dola, bravo. Sljedeće, još dvije. Rekli smo dola, Ako je hađ obavio. Upotpunjavanje neizvršenih i zadnje što smo spomenuli, dobro djelo koje čini, koje čini njegovo djece. Pamtite dobro, možemo, možemo nastaviti. Znači, sljedeća stvar od koje će rahmetlija imati sigurnu korist uz Allahu u pomoć jeste sadaka i vakf. Znači umla osoba će imati izuzetnu korist od sadake i trajne sadake, odnosno vakfa. Imamo znači, trenutnu sadaku od koje se odmah koristi i potroši, a imamo trajnu sadaku od koje duže vremena, to se zove vakuf, osoba ima koristi. Bilo da je ona to ostavila ili neko to učini od njene imovine nakon njene smrti ili čak i od svoje imovine zanijeti za njim. To može biti da dakle, gradnja džamija, puteva, sve što koristi, sve što koristi ljudima. Dokad za ovo je hadis kojeg prenosi Aisha Allahu anha da je neki čovjek došao poslaniku i rekao mu Allahov poslaniće, moja je majka iznenada preselila, iznenada preselila na ahiret. A da je išta progovorila, smatram da bi dala Sada. Da li će ona imati nagradu ako ja za nju dam Sada? Znači, pitanje je jasno. Bez ikakve filozofije. Da li će ona imati nagradu ako ja u njeno ime dam sada? Pa je poslanik odgovorio da hoće imati nadzor. Znači, bilo da se radi o trenutnoj sadaki ili o, znači, vakufu, umrle osobe će imati od toga u Allahovu Đelešanhu pomoć koristi. Sljedeća stvar je posjećivanje kabura. Od ovoga imaju kako živi tako i mrtvi koristi. Znači živi čovjek kad dođe tamo ima koristi tako što će ga to posjetiti na smrt, tako što će ga to posjetiti na Allaha, tako što će se malo poniziti. A mrtva osoba ima koristi tako što će ovaj nazad selam i proučiti do, da je Allah, da je Allah i da je oprosti njene grijehe. Znači ima se i živi i mrtvi od ovoga, od ovoga znači koristi. Sljedeća stvar ko, od koje će isto tako imati mrtvi koristi jeste klanje kurbana. Od stvari dakle koje koriste mrtvima je i klanje kurbana za Dokaz za ovo je hadis u kojem poslanik sa selem kaže, dakle navodi se da je prilikom kada je poslanik kao kurban rekao u ime Allaha za mene i za moju porodicu. Pa kaže Lema, ovo se odnosi na njegovu i živu i mrtvu porodicu. Šej, šej u temi Rahimehullah je upitan da li je dozvoljeno samo, dakle ovdje je posla, poslanik Ali Selam zaklo za sebe i za, i za svoju porodicu kurba. Nije dakle zaklo samo za nekog da nije samo za umrlu osobu, znači samo za hatidu, na primjer. Znači nije poslanik Ali rekao za, za moju rahmetli ženu Hatidžu radi Allah Nego je rekao za mene i za moju porodicu. Pa je upitan šehu Sejmin da li je, da li je dozvoljeno da se dakle, zakolje samo za umrlu osobu. Znači da neka je za mene i za moju porodicu bilo da su živi ili da su mrtvi. Nego lično babo, majka, ramet, dedo, njena, da li je dozvoljeno samo za njih da se na njih Samo da njima ide se Pa je šehu Sejmin odgovorio sljedeće. Ja ne znam nijedan dokaz da govori o tome. Dakle, da ide tome u prilog, da je samo poslanik klao za mrtve. Šta kaže? Ali isto tako ne možemo reći da je to zabranjeno, da je to haram. Ali šta je bolje? Bolje je slijediti poslanikov se vam sunet. I što bi nešto su, sužavali što nam je Allah Zalešanu dao da može biti široko? Što bi da ide sevap samo jednoj osobi kad nam je Allah dao mogućnost da sevap ide svima, a da se nikom ne, ne, ne umanjuje. Pa je, pa je kaže bolje je slijediti sunet poslanika se selama i reći kako je Muhammed rekao za mene i za moju porodicu. Pa bili oni živi ili mrtvi. A ako kaže ponavljam, ako neko uradi i, i, i, i samo za umru osobu, ne možemo reći da je to novotarija i da je to haram. Ali kaže bolje da postupi u skladu sa sunetom i da ne sužava ono što je Allah postavio prostranje. Sljedeća stvar je od koje će umrli imati koriste je izvršenje zavjeta. Dakle, ako se umrla osoba zavjetovala da će nešto uraditi, a to se ne kosi, sa rijeto, njeni potomci trebaju da ispune taj zavjet i od toga će, i od toga će ona imati koristi. Prenosi Ibn Abbas Allahu anhu da je jedna žena došla poslaniku sallallahu alaihi wa i rekla mu sljedeće. Moja majka se zavjetovala da će obaviti hađ, ali ju je smrt preduhitrila. Hoću li ja za nju obaviti hađ? Pa je poslanik sa celem upita. Pa je poslanik odgovori da, otiđi za nju na hač i postavio sljedeće pitanje. Jer šta misliš da je iza tvoje majke ostao kakav dug? Da li bi ga za nju ti vratila? Ona odgovori bi. Pa je poslanik reče, oduži je jer je u izvršavanju dugova Allah najpreći. Dakle, ako je šta ostala Allahu Đelešanu dužna, to je preče da se vrati nego ljudima. Znači, Allah za sanu izvršavanju dugova najpreći. Ko će nam sad ukratko ponoviti ove što smo nabrojali? Sadaka i trajna sadaka. Znači, sadaka, trajna sadaka, vakuf, dalje. Posjećivanje kabura. Ima li još neko ili samo ovo pa Znači, posjećivanje kabura. <coughs> klanje kurbana i zadnja smo rekli ispunjavanje zavjeta. Ispunjavanje zavjeta, da ima dnevni kad pet suda. <laughs> e. <laughs> danas, danas moj šejh reče, ja ga vozim prema njegovoj kući, šejh Motasim. Rekao, gdje ti vamo? <laughs> Kaže on meni, tamo mi je bila kuća otkud ti, a mi dolazimo s suprotne strane njegovoj kući, baš idemo njegovoj kući. E, kaže, nije džaba na izreka, kaže, ko sa djecom radi, ne prima se od njega svjedočenje. <laughs> Izgubio se tako ja, dnevnik, <laughs> jedan, pet, već navicu gotovo imaš noćanik, možeš prestiti dati, moraš... O. Koliko godina radi? Možda te godinu i tri mjeseca. <laughs> Sad. Nakon prvog dana sam pitao imamo li beneficirani radni staž. Znači, opet ima, to ja sam... U Turskoj je sljedeće poslije deset U Turskoj, znači. Evo nismo samo da, ako je u vezi teme, da završimo pa ćemo halal. E, sad ćemo se malo u Allahovu pomoć stvari oko kojih se dakle ulema razišla, a to je učenje Kur'ana. Da li učenjem Kur'ana imaju, znači, umrli od učenja Kur'ana, se se nanijeti njima seva, da li imaju od toga korist. Šehul Islam Temije prenosi tu dva mišljenja. Prvo, koje zastupaju Ebu Hanife i imam imam Ahmed, kako šehr Islam kaže, je da će oni od toga imati koristi. Znači da će, ako čovjek prouči Kur'an i ako nanijeti se vate nekoj umrloj osobi, znači oni smatraju da će o, oni od toga imati koristi. Dok imami šafija i nalik i šafija smatraju da, on, da oni od toga neće imati koristi. Dakle, imaju jedni i drugi mnoge dokaza, ukratko šta su im šta su im naj, najotprilike jasniji dokazi, prvi kažu hadis kada čovjek umre, poznati hadis, prekidaju se njegova djela osim u tri slučaja. Znači trajna sadaka znanjem koji se drugi za njega koristi i dobro odgojeno dijete koje će mu učiti znači dovu poslije njega. Pa ovi kažu učenje Kur'ana je jedna vrsta učenja dove. Isto tako navode i druge dokaze da je poslanik upitan. za sve god bio upitan, rekao za, za post, za hađ, za ne znam ti nija šta, za sadaku, on je odgovarao može, može, može. Dakle, i oni smatraju da je bio upitan za bilo šta drugo od ovih dijela, da bi rekao može. Dok ovi ostali njima najjači argument je to da nije došlo u Kur'anu i Sumetu za učenje Kur'ana, za namaz i tome slično, da se vati idu umrli. I kažu, pošto nije došlo u Kur'anu i onda to ne treba raditi i ne idu njima i ne, idu njima celati. Znači, po ovom pitanju šeh Bimbaz kaže sljedeće. učenje Kur'ana mrtvima nema osnove u šerijetu. Znači, Šejh Bimbaz zastupa drugo mišljenje. Propisano je učenje Kur'ana među živima kako bi se okoristili od tog učenje. Znači on smatra da, da to nije propisano šarijetom i da od učenja Kur'ana mogu imati korisni samo živi. Po hanefijskom mezhebu, znači učenje Kur'ana za mrtve može se tolerisati jedino u slučaju da pojedinac prouči Kur'an pokloni se vape, znači postignute od tog učenja onome kome želi od svojih preminulih, ali bez uzimanja, ovo je veoma bitno, bez uzimanja nadoknade. Dakle, ulema se slaže da se ne može uzeti nadoknada i da to sigurno neće doći do, do umrlog. Znači, šta kažu? Ako si ti uzeo pare za to, jesi li ti kao prvo imao sevap za to? Ako si uzeo pare. Znači da nisi imao selapa Kako ćeš pokloniti ono što nemaš? Znači ti nisi zaradio sevap, kako ćeš ga onda pokloniti umrlo. Je to jasno? Znači, kako ćeš pokloniti ono što, što, nemaš? I znači, to je znači jasno da se ne može znači unajmljiva čovjek koji će učiti Kur'an i onda pokloniti. Znači, oni koji kažu da može, može samo, znači, ako ga ti proučiš i pokloniš ga bez ikakve nadoknade. Poznati Poznati učenjak eh, Hanefijskog mezheba i ima mehli suneta, Ibn, Ebu Iz El Hanefi koji je eh, autor eh, poznate Tehavine Akide isto zastupa ovo mišljenje da će znači oni imati koriste toga. Ovo mišljenje isto, zastupa šehu Islam Ibn Tenje i njegov učenik, učenik Ibn Kajim. Znači, zastupaju mišljenje da će umrli imati koristi od učenja Kur'ana. U fetvama isto tako Rahmetli Đozo u više navrata razmatrao je ovo pitanje. On zastupa isto tako stav da se može učiti Kur'an mrtvima i da će on imati za to selam. A isto tako učenje Kur'ana za pare, kako Đozo kaže, je skrnavljenje Kur'ana kao Božije upute. Znači to kategorički svi zabranjuju. Znači, učenje Kur'ana za pare kategorički, evo, znači, poznati nas bosnjački ali, isto tako kategorički to zabranjuje i a čak više ne da je samo zabranjeno, nego je to skrnavljenje Božije, Božije knjige. E, znači, spomenuli smo stvari koje su uz pomoć sigurno da, da, dolaze, spomenuli smo ono u čemu se ulema razilazi, sad ćemo spomenuti stvari od koje umrli nemaju koristi i koje nije, znači, dozvoljeno raditi za umrli. Znači, za umrle nije dozvoljeno raditi ono što je inače zabranjeno po islamskim propisima. U našoj, dakle, u udomaćile se brojne pojave u vezi sa smrću umrle osobe. Od uređivanja njenog mezara pa do onih obreda koje slijede odmah nakon njene smrti i ostalo šta se prakticira kod nas bošnjaka. A ovo ne samo da nisu dakle islamski propisi, već je to strogo zabranjeno islamom. Jedna od takvih pojava je i izgradnja nadgrobnih spomenika i stavljanje dakle slike preminule osobe na grob. Mezar znači treba obilježiti na način da se zna da je tu mezar, kako ljudi ne bi preko njega prolazili i kako ne bi na njega stajali. I ono što se može tolerisati, znači za mezar je nišan kod glave i nišan kod nogu. I ništa da to ne bude previše sad gore do plafona. A svaka gradnja na mezaru je strogo, znači, zabranjena po islamu. Isto tako na, našim prostorima, kao što vam je poznato, postoje i razni, razne ceremonije, da ih tako nazovem, koje su vezane za, za preminule osobe. Od e, sedmine, četretnice, polugodišnjice, godišnjice, tevhida, mevluda i ne znam nija čega. Znači, evo, samo mevlu. Znači, mevlu, što znači mevlu? No, mevlu znači rođenje, mevlu. Kako možeš nešto što, što rođenje, kad bi išlo to mesto nekom logikom, kako možeš nešto što je, što je rođenje uči za mrtvo rođenje? obilježava za, za, za, za umrlo. Znači, ovo su, ovo su stvari koje nemaju apsolutno nikakvog utemeljenja u Kur'anu i u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, nemaju nikakvog utemeljenja, niti su ih radili, niti ih je radio poslanik daleko od toga, niti ashabi, niti im, ni bilo ko od tih prvih ispravnih generacija nije takve stvari da radio. I na takve stvari treba normalno mudrost, mudrošću upozoravati i podučavati one ljude koji to rade, da to ne treba činiti, ali normalno sa mudrošću i lijepim pristupom. Dakle, imamo, svjedoci ljudi koji nikad a ne padne na seđu, nikad ništa ne uradi, ali se ovoga strogo, ovoga se strogo drži. I na kraju, dakle, da završimo sa dovom, molim Allaha Đelšanu da nam oprosti naše grijehe, da se smiluje i nama i našim umrlima i da nas sve uvede u džene.